chapter 22. Andres Adelfoi cae Petures accusate mu tes pros humas nuni apologias. Accusantes de hoti te Hebraidi dialecto prosephone autois malon parescon hesukian cae phasen, ego men emi aner judaios, gegenemenos in tarso tes kilikias, ana tethramenos de ente pole taute paratus podos gamaliel pepai diumenos kata acribean tu patrou nomu zelotes huparkon tu theu kathos pantes humes este semeron hos tautein ten hodon idioxa acri thanatu desmuon kai paradidus es fulacas Andras ter kai Gunaikas. Hos kai ha Archierius martyrei moi kai panta presbyterion par hon kai epistolas dexamenos pros tus adelphus es damascon por iuamen haxon kai tus ekese ontas de demonus es Jerusalem hina timo egenita de moi por iuomino, cae engidzonte te Damasco peri mes embrian ex aifnes, ec tu uranu peri strapsae fos hecanon peri eme. E pesa te es ta edafos cae ecusa fones leguses moi, Saul, Saul, te me dioces ego de apecrethein tis e curie epente pros me ego emi iesus ha nazoraios hon su dio hoide sun emoi ontes ta men fos e the asanta kai em faboi egenonta tende de phonein uk ekusan tu la luntos moi epon de ti poieso curier quade curios epen pros me anastas por iu eis damascon cacae soi lale thesetai peri panton hon tetactai soi poiesai. Hos de uc in blepon apo tes doxes tu photos ecenu, cera go gumenos hupa ton sunon ton moi, elthon eis damascon. Ananias de tis aner cata kataton nomon martur rumenos, hupo panton ton katoikun ton judaion, elthon pros me, kai epistas epen moi Saul Adelphe anablepson go alte te hora anablepsa es auton hode epen hotheos ton pateron hemon pro ekeurisata se gnonai to thelema autu kai idein ton dikaion kai akusai phonein ek tu stomatos autu hoti esse martus autu pros pantas anthropus hon heorakas kai ekusas kai nun te meles anastas baptisai kai apolusai tas hamartias su epi kalesamenos ta anima tu curiu egenita de moi hupos trepsante eis hierusalem kai pros iucomenu mu ento hiero genestai me en extase kai idein auton legonta moi spuson kai excelthe in takei ex Jerusalem diote u paradexontai su ten marturian peri emu. Caigo epon curie autoi epistantai hoti ego emein fulacid zon cae duron cata sunagogas tus pistuantas epise. Cae hote exe ceta to haima stefanu tu marturos su kai autos emen efestos kai sun judakon te anai rese autu kai fulason ta hematia ton anai runton auton kai epen pros me por iu u hoti ego es ethnei macran ex apostello se ecuon de autu acri tutu tu logu kai eperan ten phonein auton legontes aire apotes geis ton toyuton ugar katheken auton zain kradzon ton de auton kai riptun ton ta himatia kai koniorton balonton est ton aera Ec il auton ha ciliarcos agestai estein parembolein epon mastixin ane tadzestai auton hina epigno de hen aetian hutos epe auto. Hoste pro e tenen auton tois himasin epen proston histota hecatantarcon ha paulos e anthropon romaion kai a existin humin mastidzein. zain akousas de ha hekaton tarkos prosil apengelen to kiliarko legon ora te meles poien hagar anthropos hutos romaios estin. proselthon de ha kiliarkos epenalto lege moi e su romaios e, hode efe nai. Apocrythete ha ciliarcos, ego polu cephalaiu ten polietean tautein ec tesamen. Hode paulos efe ego de cae gegenemai. Iutheos un apestesan ap autu hoi melontes auton ane tad zein kai ho kiliarkos de ephobethe epignus hoti rumaios esten, kai hoti ein auton de de kos te de epaurion bulomenos gnunae to asphales to te kategoretai para ton judaion elusen auton apo ton desmon cae eceliusen el thein tus archieres, cae holon to sunedrion auton, cae catagagon ton paulon estesen es autus.